Ustigli smo do riječi Allaha Đelšanu koji opisuje njihovo stanje u pećini, tih mladića koji su bili u pećini. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. I ti si mogao vidjeti kako sunce kada izlazi, obilazi pećinu s desne strane, a kada zalazi, zaobilazi s lijeve strane. A oni su bili unutra u pećinu. Dalike min ajati Allah, men jehdi Allahu fa huwa al-muhtad, wa men yudlil fa lan tajid lahu waliya murshid. To su neki Allahovi znakovi, Allahova čuda. I koga Allah uputi, on je upućen. A koga u zabludu odvede, tome nema upućenača. Znači, to čudo Allahova ajta, je to što sunce kada je baš odabir pećine je tako bio, znači po Allahovom nadahnuću, milosti i uputi, da sunce kada bi izlazilo i u toku dana prolazilo preko pećine, davalo bi dovoljno svjetlosti da održi tijelo u životu. Ali ne toliko da bi stalno upiralo u njih tako da ih ošteti svojom vrelinom i toplinom. Znači samo onoliko koliko je dovoljno za održavanje u životu. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود i ti bi mislio da su budni, a oni su spavali. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ I mi smo ih, Allah Đelešanu govori u množini, naličajući sebe, a Allah je jedan, mi smo ih okretali sad, znači čas lijevo, čas desno. To je također jedan od Allahovih znakova i keramita za njih, Jer da su ostali samo na jednoj strani, to bi naštetilo njihovom tijelu i njihovom zdravlju. Zato su bili su stalno prevrtani čas lijevo, čas desno. وَكَلْبُهُمْ بَاسِتٌ دِرَعِهِ بِلْوَسِيبُ A na ulazu u pećinu njihov pas je bio isprušenih nogu onako kao da spava. To je također bio vid čuvanja te pećine da nekom ne uči. لو اطلعت عليهم لوليت منهم firaran wala مرئت منهم رعبا Kada se ih ti vidio, strah bi te ispunio i pobjegao bi s tog mjesta. Ovo je također još jedan keramet za njih bio, da je Allah čuo na taj način da je na to mjesto ovaj, dao strah. Ljudi nisu znali zašto, ali kad bi se približili to mjesto, osjetili bi nekakav strah i pobjegli bi s tog mjesta To je opet keramet i vid čuvanja tih dobrih mladića vjernika. وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم i mi smo ih probudili iz tog sna da bi međusobno razgovarali i pitali jedni drugi. Jedan reče, kem ne bih to? Koliko smo ostali ovdje u pećini? Kalu ne bih na jeumen obadaju. Rekoše neki dan ili dio dana. Znači možda ne i cijeli dan. to je dokaz za dvoje. Prvo, da ti ljudi nisu na svojim tijelima imali nekakvih promjena od tih 300 i nešto godina, koji bi ukazivali na nešto neprirodno, kao što su dugi nokti, kao što je duga kosa, kao što je ostarila koža i tako dalje. To je još jedan kerame za njih bio, a to je da su ostali u svojim oblicima, jer kad su se probodili da su vidjeli na jedan na drugom nekakvu kosu ili čudne pojave ili starost, ne bi rekli da su ostali dan ili dio dana. Bili bi svjesni da nešto nije u redu, ali pošto nije bilo promjene, onda su rekli dan ili dio dana. Drugo, naime, šta ste htjeli reći za drugo da je dokaz? Također, da čovjek ne odgovara za svoje postupke u snu. I to je opći širijetski propis koji je potvrđen u hadisima, kojim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao pero je uzdignuto od trojice, pa između ostalog rekao je od spavača dok se ne probudi. I u skladu s tim, ako čovjek i prespava, recimo namaz, zbog izuzetnih situacija, umora i tako dalje, ili bolesti, probudit će se i onda kad se probudi, klanit će taj namaz i neće biti grešeno za to. Osim u jednom slučaju, ako se to često ponovi, kao recimo na sabahu, a ne ustaje na sabah svojim sebebom, znači što je dugo sjedio bespotrebno, što je e, gledao televiziju recimo pa ne može ustati. Znači on je sebe tog zakašnjenja i zato će biti odgovor. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَسْكَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ Zato pošaljite sa ovim novcem jednog u grad neka siđe i neka vidi da kupi nam lijepu hranu. Kažu nema, ovo je također dokaz zbog čega su ti mladići zaista bili pravi vjernici i dobri. I u toj situaciji ne znaju nikoliko su upravili ni šta nikako, traže halal hranu. Znači dobra hrana kad se spomine u tekstovima Korana i Hadisa misli se na halal hranu. Znači, razmišljali su i mislili su o tome šta jedu i šta piju. I to naravno tako i jest. Imam Bejheki bilježuju su u svom dijelu dijelovi imana jednu predaju u kojoj stoji na ime da šeitar kada vidi mladog čovjeka da se posveti vjeri, naredi svojim šeitarima, slugama, da vidi čime se hrani. Pa ako nađu da se hrani hranom, Iblis im naredi, pustite ga dovoljeni sam sebi. Znači, ne treba ga zavoditi uopće. Znači, pustite ga dovoljen je sam sebi. Znači, ne treba nikako drugo zavođenje, jer sve što uradi od dobrih dijela i slično neće biti primjeno. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِسْقٍ مِنْهُ وَلِيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْكَرَنَّ بِكُمْ I neka se lijepo ponaša, odnosno nek ne privlači pažnju na sebe, da niko ne zna za vas. Znači, htjeli su sakriti su tu, jer su zbog toga i pobjegli. Odvojili se od svoga naroda da ne bi morali raditi isto što i oni radi, to jest obožavati druge bogove. Ovdje, baš u ovom dijelu, je tačno pola Korana. Znači, od Bismillah Rahman do ovdje je tačno polovina. Znači, Ulema je izbrajala slovo po slovo, broj slova, i ovdje je pa. Znači, takozvajena srednja rič, valijetara. A kažu da je kod harfa F, upravo ta polovina, Wallahu. Zatim kažu zašto da to ne urade da naime neka, niko ne zna za njih innahu min yadhharu alaykum yarjumukum ako domognu vas se kamenovaće vas au yu'idukum fi millatihim ili će vas prisiliti da pristanete na njihovu vjeru wa lan tuflihu idan abada a onda ste propali za uvijek iz ovoga ajta možemo vidjeti kroz šta su prolazili vjernici u prijašnjim narodima Znači, strahovali su za svoju vjeru do te mjere da će ljudi oko njih kamerovati. Znači, pretpostavimo, to su mladići koji žive u gradu gdje njihova je rodbina i tazbina i sve to ostalo. Iako se iz ovog ajta ne može vidjeti da, je, da su oženjeni njima, jer se kaže mladići, ali recimo rodbina. I pored toga što imaju rodbinu i što imaju sve, oni strahuju zašto da je neće kamerovati. Znači, to je bilo, Jelanašanu to ne negira, ne bi ih kamenovali. Znači, to što prenosi, ovo je pravilo u tefsiru, kada Allah prenosi neče riječi u Kur'anu i ostavi ih tako bez reagiranja, odnosno bez negiranja da je tako, to znači da Allah potvrđuje te riječi. Da je to stvarno tako i da bi taj narod kamenovao. Kamenovao bi ih taj narod. Ili bi ih prisilio da uđu nekoga koja nije prava. Znači, to su bile dvije opasnosti I oni su iz te opasnosti, i oni su ovaj, od te dvije opasnosti izabrali treću. E sad mi na osnovu ovoga dolazimo do jedne važne mesele. A koja je to mesela? Mesela kad je propisano izolovati se iz društva. Naime, da li je bolje čovjeku da se miješa sa ljudima, da bude s njima, Ili je bolje da se izoluje i živi sa matljačkim životom, uzme sebi stado ovaca i hoda po planinama, da se ne miješa s ljudima osim koliko mora. Generalno pravilo po tom pitanju je da je vjernik koji se miješa s ljudima je bolji od vjernika koji se ne miješa s ljudima. Znači, to je jasno i u hadisu rečeno da vjernik koji se miješa s ljudima i koji trpi neprijatnosti zbog toga, je bolji od vjernika koji se ne miješa s ljudima i ne trpi neprijatnosti. Međutim, u vrijeme kada se u društvu pojave smutni i neredi, tada u Lema ima dva stava. Jedni smatraju da pojavom smutni i nereda čovjeku je bolje da se izoluje, i da treba da se izoluje, kao što imam sujuti, recimo, u svom dijelu Aliklil, spominje upravo u ovom dijelu Tufajn. Međutim, većina uleme ne slaže se s tim. Pa između ostalog, e, Šek Selman el Auda napisao jednu knjigu koja upravo govori o tome, meselu u knjizi obradio, miješanje s ljudima ili izolacija. To je knjiga i prevedena, ja mislim, ona nosi naziv osamljivanje i suživot. Znači, mesela je cijela u vezi s tim da li živjeti s ljudima u vrijeme smutnije ili ne. Sažetak tog drugog mišljenja koji on tu zastupa, je da je to individualna stvar do pojave Deđala. Šta hoće reći ti? Znači, bolje je da se čovjek miješa s ljudima, da bude s njima, da radi s njima, da im da ih na, nagovara na dobro, da ih odraća od zla, da im govori o islamu i tako dalje. Osim u jednom slučaju, ako taj pojedinac ne može podnijeti to društvo i ono ga počne vući nadole i odraćati ga od vjeri. Ili ako bude ovakav slučaj da će čovjeka kamenovati da mu se prijeti život za život, na prijetnju ovaj, za život, ili da će ga odvojiti od njegove vjere, tada kao i mladić će postupiti i udalit će se i živjet će samotnjačkim životom. To je bilo u prijašnjim narodima često, naročito u progonu i sa ovih sljedbenika i znati ono kazivanje dječaku i vraćaru ima crtanje, ono jeste, gledam crtanje dječak i vraća, to je u principu hadis, gdje se kaže da je dječak našo alima koji je živio sam, samo izolovao se iz toga društva i od tih ljudi. Do pojave deđala. Šta znači do pojave deđala? Kad se pojavi deđa, tada je propisana izolacija i na, to, na taj period odnose se hadisi, u kojima je poslanik sa sallam rekao, doći će vrijeme kada će najbolji metak čovjeka biti stado ovaca kojim će ići brdama, brdima i planinama i neće se miješati s ljudima i tako dalje. U tom kontekstu hadisi, znači ti hadisi odnose se na dva slučaja. Na slučaj pojedinca koji više ne može izdržati pritisak okoline na sve. Za ova dva slučaja, znači ili mu prijeti za život, ili ima prijetnje po život, ili prijetnje po vjeru. I u slučaju deđala kada dođe, jer deđalu čovjek ne treba prkositi i ne treba mu se suprostaviti, nego je propisano od njega bježati. Čak što više ulema je izvukla fajdu, da onih prvih deset ajeta koji se uče kada Dejjal dođe, gdje se spominjuju ti mladići iz pećine, kao kažu da ima i šare, da čovjek treba postupiti u to vrijeme kao ti mladići koji su odstupaći. Znači, u to vrijeme bježati od Dejjala, jer junačiti se pred Dejjalom ti je glupost, a nije hrabost. Jer se zna da onaj do koga on dođe, teško će izdržati ovaj, njegovo iskušenje i naprotiv, većina ljudi neće izdržati to. I zato je propisano od njega bježati i skloniti se upravo u izolaciju. Odnosno, koliko ko može izolirati se ako treba u kuću, ako treba dalje i tako dalje. Ko može? وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا لَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ I mi smo tako učinili da ih oni nađu znači ti ljudi, kad je taj momak sišao u grad da kupi hranu, ljudi su primijetili da nešto nije u redu po nošnji, koja već 300 godina se nije nosila, po govoru, po akcentu, zatim i po samom novcu. Znači, vi znate sad, recimo, kad došlo neko iz srednjeg vijeka, u nošto srednjeg vijeka, ono bi vidjeli da nešto nije u redu. Nije u duhu vremena, a tako ni. Znači, taj mladić kad se pojavio, znači, njegova sama pojava bila je čudna. Znači, neko 300 godina preskoči i pojavi se u nekom vremenu. Tu su velike razlike i velike promjene. I u nošnji, i u govoru, i u novcu, i tako. Znači i u nošnju i u govoru i svakako i zbog toga su primijetili i naravno ovaj, vidjeli su, našli su te mladiće upravo u toj pećini. Međutim, Alešanu kaže, Jalemu en nevata Allahi haqqa, en ne sate lava Da bi oni znali da je Allahovo obećanje istina. Znači Allahovo obećanje da će pomoći sačuvati vjernike i tako dalje. I sve što Allah šano reče. O ene sate la rifi. I da kıyametski dan će nastupiti, u to nema sumnje. Zašto? Odakle veza sa ovim mladićem? Kıyametski sudnik dan sa ovim mladićem. Veza je u tome što je inače sam mala smrtna na Jer Allah šanom kaže وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَاكُمْ بِالْلَيْلِ On vas usmrćuje noću poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao običaj učiti pred spavanje dovu u kojoj je govorio Allahu moj, ako zadržiš moju dušu, ne vratiš je, oprostio je, smiluje se, ako je vratiš, onda je čuvaj onako kako čuvaš svoje dobre robove. Znači, duša napušta tijelo. I zato se i naziva mala smrt i buđenje, malo proživljenje. A oni su pravili toliko godina, 300 i nešto godina, i ponovo su proživljeni. Tako da ljudi na osnovu toga mogu vidjeti da ono rešano može oživjeti mrtve i da će se to i dogoditi.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 šta, kako sad postupiti s tim ljudima? Da li ih proglasiti svecima? Da li ih proglasiti hereticima? Šta, kut, kako? Pa su neki rekli ubnu Alehim Bunijana. Na tom mjestu gdje su oni bili, ili na njihovim kaburovima kad su oni, izgradite građevinu. Znači nešto kao mauzole ili turbe i tako. Rabbuhu me'alemu bih. Mukare ladine galeba na amri letehidenna alehi mešćid. A rekao še oni koji su imali vlast i snagu u to, u to, u to vreme i u tom mjestu, mi ćemo na tom mjestu podići ogomolju. To jest džamiju mešćid. Mjesto za molitvu. Na osnovu ovoga, neki su dozvolili da se na, na kabrovima grade džamije. Odnosno da nije problem ako u džamiji bude kabur ili se džamija napravi na kabur. Jel razumijete to? Da li je to tačno? Kažemo nije tačno iz sljedećeg razloga. Prvo, sam ajet ne ukazuje na dozvolu toga. Naproti, kao što navodi imama Lusi u svom tefsiru Ruhu Mani, ovdje imamo dokaz da su to uradili oni koji su imali vlast i snag. A to nije dokaz spravnosti. Oni koji imaju vlast i snag urade svašta. Naprotiv, u tome što Allah Žano kaže da su imali vlast i snagu, a ne po znanju da su radili, i šarit je da to je urađeno na silu i neko propisu. To prvo. Drugo, pretpostavimo da su to uradili u redu po njihovom šarijetu, za nas važi naš šarijet, ovo je šarijet prije naroda, prije, na, prije nas. Je li tako ili nije? A mi imamo mutelatir hadise koji zabranjuju pravdenje džamija na mešćinima, odnosno na kaburovima i unošenje kaburova u džamiji. Je li tako ili nije? Znači, za nas važi šta? Naš šarijet. Tako da u svakom slučaju ne možemo reći da je ovo dozvola za nas da mi možemo praviti džamije na kabulama ili kabule kopati u džamije. Se je kolune teratitu rabijuhom kelbom, ma je kolune hamsetu sadisuhom kelbom. Rađu mi. I oni će reći bilo ih je trojica, četvrti je bio pas. A neki će reći bilo ih je peterica, šesti je bio pas. Nagađaju o onome što ne znaju Kaže Allah. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل I neki će reći ima ih sedam, a osmi je bio njihov pas, reci moj gospodar, najbolje zna njihov broj, a u tome znanje ima njih vrlo malo. فلا تماري فيهم إلا مراء الظاهرة ولا تستفت فيهم إلا بعد I o tome ne raspravljaj puno i ne traži od njih nikakav odgovor ko tom pitanju, to su sljedbenika knjige. Kažu u Lema, ovaj ajat je dokaz kako treba ponašati se sa širijetskim pitanjima, razilaženjima i meselama. Pa prvi jedan iz ovog ajata je da se navedu mišljenje, i to slaba mišljenja. Znači, Allah što ne navio neki će reći da ima tri četvrti pas, neki četiri peti pas, pa je rekao nagađaju onome što ne zna. Znači, to su slaba mišljenja i ukazuje da su ta mišljenja slaba, rekavši da nagađaju ono što ne zna. Znači, neispravno je da, da je bilo tri ili da ih je bilo četiri. Zatim, nakon toga, spomenuo je ispravno mišljenje rekavši da je bilo sedam, a osmi pas. Znači, to što je Alešanu negirao prva dva mišljenja i rekao zašto su neispravni. Zatim, spomenuo ispravno mišljenje i nije ga negirao, dokazi da ih je bilo sedam. Znači, mi ako hoćemo da govorimo o meselama fikskim ili akajetskim i tako dalje, spomenemo slaba mišljenja. Kažemo zašto su slabe. onda spomenemo ispravno mišljenje i dokazanje. Zatim imamo još jedan edep po pitanju mesela, ovdje u ovom ajetu. Kaže, ona tu mari fihi mila berada. O njihovom broju ne raspravlja puno. Zašto? Zato što je to mesela o kojoj nema fajdeja da li je bilo 7, 8, 15, nije uopće bitno. Bitno je kazivanje o njima i to što se dogodilo i zašto i kako. I šta mi od toga zaključujemo možemo crpiti kao pouke. Što znači da u meselama oko kojih ne ima puno koristi kada u pitanju radi, poslu i tako dalje, puno se ne raspravi. Zato ima u Leme recimo koja uopće nije htjela odgovarati na takva pitanja. Znači, pitanja od kojih nije bilo praktične koristi za rad i za dijela kako se radi ili vjeruje, nisu uopće htjeli na to odgovarati ni pitati itd. Tako zvana hipotetička pitanja, ako bude šta će biti tako dalje. Ima malo i čisto znao vrati čovjeka, pita ga nešto, pita se to dogodilo, nije. Kaže, dođi kad se dogodi pa ćemo mi treći. Znači, ako nešto ima od toga neke koristi, onda u tom slučaju se o tome raspravlja. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. I ne reci ni zašto uradit ću sutra, a da ne kažeš ako Bog Znači ovdje je došla ne, ovaj, negacija, znači bilo šta da čovjek kaže da će uraditi u budućnosti, ne treba reći, a da ne doda inša Allah. I čovjek kada kaže inša Allah, ima dvije fajde. Prva fajda je da će taj zikr i taj edem pomoći mu da je sebe, da dobije i da uradi to što je naumio. A dokaz zato je hadis u muslimu. U kome stoji da je poslanik, da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao da je Suleiman alaihi sallam jedne noći rekao večeras ću obići svojih 99 žena. Obići to je spavati s njima svaka će roditi muško dijete koje će biti muđajid na Allahovu putu. A jedan iz njegove pratnje, u Lema se razilazi da li je to bio Melek ili neko iz njegove pratnje od ljudi, rekao mu je reci inša Allah. Ali Suleiman je zaboravio. Pa mu Allah Žešanu u tej noći nije dao da ni jedna žena zatrudni, samo je jedna žena rodila pola djeteta, znači deformisala djeteta. A kaže poslanik sallam da je rekao inša dobio bi što je želio. Kale darake li hađati. Znači, dobio bi što je bio na umu. što toga zaključujemo da čovjek u riječi inša Allah pomažu da, da se ostvari ono što je na umu. Drugo što dobijamo, kad kažemo inshallah ako smo se zakljeli da će nešto biti, da ćemo nešto uraditi i kažemo inša Allah i ne dogodi se nismo dužni dati iskup za zakljet jer u Ebu Daudovom sunenu stoji da je poslani se nam rekao ko kaže inša Allah nema kefareta za zakljet znači čovjek se kaže e, to ću to uraditi vallahu inša Allah ako Allah da Znači, ne da mi se Allah nije dao nekopustio to Allah, nije se dogodilo, ne daje iskup za to. Ali kad bi rekao bez iša Allah, dužan je dati iskup za tu zakon. Hmm. U redu to. Ovdje Allah će šalim u kori poslanika sa Allahom i Asana, zato što nije rekao kad su mušice došli sa ovim pitanjima, pa im je rekao sutra ću vam reći o tome, očekujući objevu, nije rekao iša zaboravio. I zato je zakasnilo nekoliko dana i govorili smo u početku suri, na početku suri da je bilo problema u Mekke, zato je da je poslanik Selem iščekivao tu objavu, pa je tek onda došlo i Allah što mu kaže šta je razlog. Uvkur rabbeke i da ne sit, vokur asa i jedijen i robin i rabbe min hada rašada. Ispomini svoga gospodara kad zaboraviš reći i reci moj gospodar će mu put nešto bolje od toga. وَلَبِثُوا فِي كَفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَزْدَادُوا تِسَا A oni su u pećini boravili 300 godina i 9 godina. znači 309 kojih godina? lunarnih godina jer je u šarijetima i prije i, i, i u našem šarijetu lunarno računanje vremena bilo to koje je validno i po njemu se mire svi širijatski propisi. To je hiđetski kalendar i zato neko ako hoće postiti u bijele dane, srednje dane u mjesecu, posti prema hiđetskom kalendaru, a ne prema ovom našem koji se koriste danas. Šta znači ovo što, je, što nije rečeno 309 godina, nego rečeno 300 godina plus 9 godina. Neki su na osnovu ovoga izvukli fajdu da ovdje se govori 300 godina kao po lunarnom, a 309 po ovom sunčevom računanju vremena. Međutim, to nije tačno iz više razloga. Prvo, zato što smo rekli da su lunarne godine te koje su ovaj, valine i ispravne i one se računaju u širijetu. Druga stvar, zato što je to jedan jednostavno način i metod izražavanja da se može reći ovako, 309 godina, 309 godina, 300 i još 9 godina i tako dalje. To su sve metode izražavanja, ovakva je metoda jedna u arapskom, tako da to nema veze sa ovim sunčevim godinama. Allahu alam. Kuli Allahu alamu bima lebithu, lehu gajbu salavati wal ardu, absir bihi wa asmi' ma lehu min dunihi min alim, wa la yushriku fi hukmihi reci Allah najbolje zna koliko su oni boravili. On poznaje sve tajne na nebesima i na zemlju. On sve vidi i sve čuje, a mimo njega oni nemaju nikakvog zaštitnika i on u svojim odredbama nikoga za druga ne uzima. Znači u svojim odredbama kosmičkim, koliko će oni boraviti u toj pećini, koliko će spavati, kad će se probuditi, kad će umrijeti, sa svakog čovjeka. Allahova kosmička odredba, to samo on određuje. Za svaku osjetnicu u, u, u, u svemiru, šta će se dogoditi, koji će list pasti, koliko će kapi i kiše pasti danas, koliko sutra, sve to Allah Đelešanu određuje potanko i sve dobro zna. Zato sam neki dan čuo da je na jednom fakultetu profesorca tako došla, onako stavila knjige na stovu, I kaže, dobro, Bog je stvorio zemlju i nebesa za šest dana, je li tako? Kažu, studenti, jest. Pa ako je stvorio sve to za šest dana, šta radi sad? Znači, tako ona pita. A ona da zna da je spoznala svoga stvoritelja, ne bi to pitala. Jer ona šanu jasno kaže, kule jeumun huva fi še'nu. Svaki dan Allah nešto radi, djela. Svaka kap koja će pasti, koja pada, kiše, obla, promjena vjetra. Govorimo samo za zemlju, gdje se sedmera nebesa. Pa gdje je džemne, gdje je džehenne, gdje je brzah. Svako živo biće, Allah će naš jednu hranu svaki dan. I najmanje, to ono što mi znamo najmanje, možda ima i manjih koje ne znamo. Tako da to može pitati neko samo ko ne poznaje Allah Đelešanu, kao što Đelešanu kaže, ona kader Allah, ako kader Allah, A oni Allah ne veličaju kako bi ga trebali veličiti. To je kosmička Allahova odredba, također i šerijatska Allahova odredba. To su njegovi propisi u Koranu koji je objavio svojim robovima. Tu niko ne ima udjela, pa čak ni poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Poslanik je samo tumač, Allah Đelešanu i tako koji određuje šta će biti, kako će biti propisano i kako će se primjeriti. Iz toga razumijemo da zamjena Allahom je dobro sa izmjena i petljanja u toj stvari vid širka. Vid širka. I na kraju Allah Đelešanu poručuje i kaže poslaniku sa srvom vatiloma uhije i lejke min kitabi rabbi. I ti čitaj i govori ono što ti je objavljeno u knjizi gospodara tvog, lamu bedile li kelimati, njegove riječi niko ne može izmijeniti, volen teđi da mi dunih ima utahada, a i mimo njega zaštitnika nećeš naći. I mi s ovim završavamo današnje predavanje ove ovaj Ramazan, vatru mi čitaj što ti je objavljeno od knjige gospodara. Allah je našao svoj dao nam je knjigu. To je ovaj knjigav. I zadužio nas je da čitamo to. A riječ ti lana znači tvoje. Prvo čitati, a drugo je slijediti to što se čita. Zato najbolja oporuka i najvažniji tekst koji smo dužni, što bi rekao, pogotovo je sadla da su propise i posebno je posvetio pažnju Malikijskom mezemu, pošto su u Andalusu bili Malikije, a oni iskod dobe znači iz toga. Tako da čovjek cijeli svoj život da posveti Kur'anu, nije malo, nije puno. Pogotovo što Lema navodi da je učenje Kur'ana posebnost ljubav. Naime, Allah Đelešanu kao što kažemo je srna Kur'ana i dikr. Mi smo olakšali ljudima Kur'an da bi uzeli pouku. Znači olakšali znači da Allah Žešanu ljudima omogućio da ga čitaju, njegov govor. To je keramet, počaj za ljude da čitaju Allahov govor. I Ulema spominje između ostalog Sojuti u svom djelu, ali tkan spominje da, da to melecima nije dat.